razlika između sunnetskog i tesavskog svjetonazora. Cilj ovoga predavanja nije da se na nekoga atakuje, nego da se raspozna istina od neistine, da se spozna onaj pravac koji je zasnovan na Allahove knjizi i sunnetu poslanika ali i Da se spozna onaj pravac za kojeg je poslanik ali i rekao, ja vam ostavljam dvije stvari. Ukoliko se budete ti stvari ste mene pridržavali, nećete sigurno zavutati Allahovu knjigu i moj sunnet. Ostavljam Allahovu knjigu i moj sunnet i oni se neće razvići sve dok meni ne dođe na halda. To jeste nema razilaženja između Allahove knjige i sunneta poslanika, ali i Nema razilaženja između Kur'ana i prakse poslanika Znači govorimo o profiliranju duše, kako očistiti dušu. Najprije ćemo utemeljiti čišćenje duše kroz prizmu Kur'ana i Šta to kaže Kur'an i šta to kaže sunne? Šta kaže poslanika alaih sallatu wasalam o čišćenju duše? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير I onaj ko se čisti, on se čisti sam za sebe. Allah subhanahu wa ta'ala nije potrebno njegovo čišćenje. A konačan povratak i ishod jeste kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kad esraha men zekaha, wa kad hadu men desaha. Uspio je onaj koji očisti svoju dušu. A propao je onaj koji zaprlja svoju dušu. Najprije se Allah subhanahu wa ta'ala kune dušom pa kaže o nefsi wa ma Tako mi duše i onoga koji je stvorio. Uistinu je propao onaj koji zaprlja dušu, a uspio je onaj koji očisti svoju dušu. Zatim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ razlika minkum min ahadu, Allah men yasha. Da nije Allahove počasti blagodati prema vama i da nije Allahove milosti, niko se od vas ne bi očistio. To jeste ne bi očistio svoju dušu, ne bi se isprofilirao. Ali Allah čisti koga on hoće. Kada je ovaj ajet objavljen, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam je proučio poznatu dobro koji je svako pročitao ukoliko je otvorio dove i sunneta poslanika alaihi sallatu ono. Kaže se u toj dobi Allahumma ati nefsi taqvaha wa zakiha anta khayru min zakaha anta valijuha wa maulaha Allah moj daj mojoj duši bogobojaznost takvaluk i pročisti, profiliraj moju dušu. Ti si najbolji koji je može pročistiti ti si staratelj i ti si zaštitnik moje duše. To su riječi poslanika Aleyhi Salatu samo pogledu čišćenu duše. I naravno, da čitav šerijat, čitav Allahov zakon, vjerozakon, obiluje imperativima, obiluje naredbama o čišćenju duše. Jer pročišćenje duše jeste uslov da čovjek uspije na budućem svijetu, kao što vidimo iz ovih ajta. Ko bude čiste duše, koja ne bude pomješana sa griješima i sa idolopoklonstvom, sa širkom, taj će doći pred Allah subhanahu wa ta'ala i njegov račun će biti lag. Ako zaprija svoju dušu, onda će njegov račun ili polaganje računa biti teško i sigurno da će biti od onih koji su propali. Zavisno o vrsti grija koje budu sa sobom nosili. Kad efraha men zekara, uspio je onaj koji očisti, to jeste uspio je onaj koji motivira svoju dušu da čini dobro, da bude u pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. A propao je onaj ko prepusti svojoj duši da čini što ona hoće da popusti svoje duši da ide za strastima, da se ne obuzdava, da nema samo kontrole i da nema samo kritike. Zato kažu učenjaci Islama koji su izučavali srca ljudi, ne ova fizička srca, nego mislim na koji su izučavali srca ljudi, kažu da čovjek ne može doseći svoj duhovni vrhunac dok ne dođe do svojega zaštitnika, to jeste do svojeg gospodara. Srca ne mogu, to jeste čovjek ne može doći sa svojim srcem do duhovnoga vrhunca, dok ne dođe do svojeg gospodara. A neće doći do svojeg gospodara, osim ukoliko njegovo srce bude u potpunosti čisto, besprekorno. Inna Allahe tajibun la yakbelu illa tajiba. Allah je lijep i prima samo ono što je lijepo. I kada se čovjek pročisti, kada se profilira, onda osjeća ushićenje i osjeća bliskost, bliskost Allahu subhanahu wa ta'ala. Za razliku od onih koji zaprljaju svoju dušu svojim griješima. Zaprljaju svoju dušu nepokornostima Allahu subhanahu wa ta'ala. I takvi se sve više i više udaljavaju od Allaha subhanahu wa ta'ala shodba veličini njihovih grijeha. Na prvom mjestu tu je širk, ako se nađe kod čovjeka širk, to jeste poklonstvo, da se Allahom pripisuje drug, on je najudaljeniji od Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada čovjek zapadne u grijehe, kada nečisti svoju dušu, on osjeća, kao što kažu učenjaci srca, osjeća jednu veliku usamljenost osjeća jedno veliko beznađe između sebe i svoje gospodara. Nije više osjećaja za Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim osjeća usamljenost, jednu veliku prazninu, jedan veliki vaku između sebe i ostalih Allahovih robova. I nemoguće je ničim nadoknaditi ono što je prije imao, prije nego što je činio Nemoguće je to i čina dokaz. Pa čak kažu učenjači kada bi mu da bio čitav dunjalog i sve što je na dunjalog. Nemoguće je da doživi tu ushićenost nakon te ustavljenosti i nakon toga bezmađa. Kao što rekao smo, čitav šerijat je usmjeren na pročišćenje čovjeka čitav šarijat, čitav vjerozakon nastoji da čovjeka preodvoji i da ga usmjeri u pravom praksu, a to je da postigne potpuno obožavanje i robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ شْرِكَا I teško li mušricima i dolopoklonicima koji ne daju zekat prema jednome tumačenju ajeta, a prema drugom tumačenju teškolim moćnicima i dolopotkovnicima koji ne svjedoče riječi la ilaha Allah nastojeći tako da se očiste, da profiliraju svoju dušu. Inače, ova prva se prenosi od Ibn Abasa i od Ikrime Allahu anhu. Zatim, sam namaz jeste čišćenje, pročišćenje duše, Inne salate tenha anil fahša i od U istinu namaz zabranjuje da čovjek čini nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i da čini razvrat. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zamislite čovjeka koji ispred svoje kuće, pred svojim vratima na rijeku. I te puta se dnevno kupa u toj riječi. Da li će na njemu išta ostati od prijaštine, nečistoća, Rekoši Allahu poslaniće, ništa na njemu neće biti od nečistoća. Pa kaže, tako je i sa pet dnevnih namaza, pet dnevnih molitvi koje musliman ima. Jemfu Allahu biha al hataja. Allah subhanahu wa ta'ala putem tih namaza potire i briše grijehe. Znači, namaz je taj koji čovjeka profilira koliko čovjek ispuni sve one uslove koji su potrebni pri namazu. Koliko čovjek bude iskružen u svome namazu, ukoliko se usredotoči na svoj namaz, ukoliko razmišlja o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim blagodatima, o njegovim počastima, o Allahu subhanahu wa ta'ala osobinama, njegovim epitetima i tako dalje. Ukoliko se uključi u učenje onoga ili shvatanje onoga što se uči, ukoliko to doživi, koliko se potrebi da to doživi u istinu čovjek će doživjeti usjećenje u svome namazu. Zato kaže Ibn Kajim Rahimahullahu ta'ala, dvojica ljudi, dva muslimana, što je jedan kraj, kraj, kraj drugoga na je namazina. A razlika između njihovih namaza je kao razlika između nebesa i zemlje. Jedan je ushićen svojim namazom, razmišlja o onome što govori, a drugi je odlutao, razmišlja o ovome svijetu, o ovome dunjaluku i naravno takav od svoga namaza neće imati ništa. Osim što je s njega spala obaveza da ne mora ponovno obaviti namaz kao što kažu islamski učenjaci. Islam nastoji također da profilira čovjeka na različite načine, da se čovjek očisti. Ehli sunnet u džemat, oni koji slijede sunnetu, i slijede zajednicu muslimana. Ima je nekoliko načina, načina čišćenja duše. Prvi način jeste posjedovanje na vjerovanja. Vjerovanja koje je zasnovano na principima Allahove knjige i praksi poslanika Ali salatu wasalam. Time se najprije čist, čisti duša. Zatim, drugo, da izvršavaju ono što je naređeno i da izbjegavaju ono što je Ti Time se čisti duša. Da izvršavaš ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, a da izbjegavaš ono što je zabrano. Zatim, da izvršavaš na file, odnosno dobrovoljna djela nakon što izvršavaš obavezna djela i nakon što si se sačuvao od onih djela koja su zabranjena u islamu. Sve se to vidi iz jednog hadisa. I uistinu, ako muslima po o značenju ovoga hadisa, taj hadis ispunjava njegove horizonte. Taj hadis kada bi se isčitavao hiljadu puta čovjeku nije vjerujte dovoljno. Ako hoće pomoć da prati njemu značenje. Hadis je hadis i kući, znači poslanica sallallahu alejhi ve sellem prenosi riječi svog gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Men aada li valijem se kad bil muhamed. Ona ko se bori protiv moga štićenika, protiv moga roba, muslimana, ko se bori, ja mu javni rat. Ili u drugom prijevodu ja ga na bodu. Moji se rob neće ničim dražim približiti nego što je ono što sam ja naredio ničim se dražim neće bližiti, osim onim što sam ja naredio, što sam mu naredio, postavio obligacijom, što sam mu uputio kao interaktiv. A to je pas. I neprestano će se meni, moj rob, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, približavati dobrovoljnim djelima, poštije ovih obaveznih dijela, sve dok ga ja ne zavolim. Da, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala zavoli svoga sve dok ga ja ne zavodim, Na sile. Mimo onih obaveza. Dobrovoljna djela, mimo obaveznih djela. Sve dok ga ja ne zavodim. A kada ga ja zavodim, kaže Allah subhanahu ta'ala, onda postane njegov vid kojim gleda, njegov sluh kojim sluša, njegova ruka kojom dohvata, njegova noga kojom kroči, kojom voda. Pa ako me bude za nešto pitao, ja ću sigurno to dati. Ako bude od mene tražio utočišta, ja ću mu sigurno to utočište pružiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju hadisa, hadis se prenosi u zbirci sahihu Bukhari. Oma teretetu an še'in ene fa'ilu terebudi an nefsi mu'min. Jekrehu laukahu akrahu nasa'ata. Nije oko čega se više nisam dvomio. Nije oko čega više nisam dvomio. A nije dozvoljeno, nije moguće se Allah subhanahu wa ta'ala dvomi, nego za ovo je potrebno malo duže pojašnjenje, nećemo večeras u to zalaziti, a, to je u prenesenom značinu. Iako oko se više nisam dvomio kao što sam se dvomio oko duše vjernika. Vjernik prezire smrt, a ja prezirem da mu načinim zlo. Dajte milosti i samilosti Allah subhanahu wa ta'ala prema njegovome robu. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala podiže svoga roba. Pogledajte kako se rob čisti, kako profilira svoju dušu. Najprije pažarima, a onda dobrovoljnim djelima da bi doživio taj vrhunac. Vrhunac je da Allah subhanahu wa ta'ala postane ti kojim ti gledaš, sluh kojim slušaš, ruka kojom dohvataš i noga kojom kročiš. Daleko smo od onoga da kažemo da se Allah subhanahu wa ta'ala u u čovjeku div ili u njegovu ruku ili u njegovu nogu. Ne. Nego učenjaci Islama kažu također da je ovo u prenesenom značenju. To jeste Allah subhanahu wa ta'ala dadne kada čovjek doži svoj vrhunac profiliranja duše, dadne mu posebnu stanu da gleda samo ono što je dobro, samo što je hrvim. Da Sluša samo što je dobro, da ka samo što je dobro i što je halal i da ide ka onome što je dozvoljeno, odnosno što je dobro. I time postaje potpuni Allahu subhanahu wa ta'ala Potpuno izražava bogobojaznost i robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala I potpuno realizira one riječi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I džinne i ljude sam stvorio samo da mene obožavaju. To je cilj našega življenja na ovaj svijet. To je cilj našega dovođenja na ovaj svijet. Da robujemo Allah subhanahu wa ta'ala. A šta ovaj dunjaluk? Šta ovaj svijet? To su sporedne stvari. To su pomoćne stvari. Međutim, ljudi često gledaju na marginalne stvari i njima daju prednost u odnosu na onaj pravi cilj, a on je robovanje, uzdržavanje čemu se daje prednost cijelim ovim svijetom, odnosno onim To su, znači, načini profiliranja duše kod onih koji slijede sunet i koji slijede zajednicu Zatim, imamo profilirane duše kod drugih, to je kod onih koji se nazivaju etnog tešavovski. Oni koji slijede tešavus, odnosno tačnije rečeno su. Šta je kod njih? Ili koji su načini kod njih profilirane duše? Prvo je pleš. Nekada je to zviždanje, nekada je to pljeskanje, nekada je to naginjanje i tako dalje. Znači različiti pokreti koji nisu utemeljeni prilikom i badeta Allah subhanahu wa ta'ala robovanje, ispovjedanje jednoći Allah subhanahu wa ta'ala. Drugo je da se spominje Allah subhanahu wa ta'ala zikrom koji nije utemeljen. Tako da se spominje pojedinačno Allahovo ime. Tako da čovjek izgovara samo Allah Allah, Allah, Allah. Vidimo u sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da nije nigdje zabilježeno da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ali ashabi ni prve generacije da su na takav način činili spomen Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni se pozivaju, to jesu sredbenici Tesauha, na jedan ajet ili dio ajeta, to što je rečeno, Kulillah summa darhum, se znači Allah i onda ih sve Kažemo da je ovaj dio ajeta uzet iz jednog konteksta, iz jednog većeg ajeta. I ne odnosi se na ono što oni zagovaraju, a to je da izgovaraš Allah i da napustiš sve oko sebe. Naime, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ Oni nisu istinski spoznali Allah onako kako ga treba spoznati, kada su rekli Allah nije objavio ljudima ili čovjeku ništa. Kul, men al-kitab alladhi Musa nuran wa Reći ko je objavio knjigu s kojom je došao Musa kao svjetlost i kao uputu. Reći ko je objavio tu knjigu. Recite ko je objavio tu knjigu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u nastavku, وَأُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ I vi ste podučeni onome što niste znali ni vi sami, ni vaši predsi. I vi tu knjigu stavljate, kaže, na hartije, Allah subhanahu Vi tu knjigu zapisujete i podučeni ste onome što niste znali ni vi, ni vaši predsi. Pa onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Kulillah, reći Allah, ثم ذرهم قبل أن يقصد محمد عليه الصلاة والسلام Šta da kaže Muhammed? Šta je trebalo da kaže? Kulillah, reći Allah. A šta je Allah? U e, kontekstu. Naša što se odnose ove riječi? Ko će reći? On objavio A on je objavio knjigu koja je, znači, data Musa, alaihi salamu, kao svjetlost i kao uputa. Znači, vidimo iz konteksta ajeta da se ovaj ajet ili dio ajeta koji je ne može uzeti u svrhu argumentaciji ili svjedočenja da se izgovara pojedinačno ime Allah, Allah, Allah i da se na takav način zikri Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim druga riječ, to je se an ismul mudnar, to jeste lična zamjenica u jeziku, hu, ona označava on. Također nema utemeljenja u Allahu i knjizi sunnati poslanika sallallahu alaihi wa sallam na način da se pojedinačno izgovara ovaj riječ i da se čini spomen Allah subhanahu wa ta'ala zikr koji je naređen, kao da se govara u, u, u i tako dalje. Zato nema potvrde. Zatim gdje se dalje, pa se kaže lahu hu lahu hu. nema njega osim njega. Time se želi ukazati na jednu stvar koja se naziva vahdetu uđud. To jeste da nema drugoga ničega osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je svijet ovaj sjedinjen s Bogom. Da je svijet sjedinjen s Bogom. Da sve što vidimo oko sebe da je Bog. Na svakom mjestu je Bog. To je tako uvjerenje. Oni koji se nazivaju ehlul tihad oni koji vjeruju da je svijet sjedinjen s Bogom. Naravno da je ovo panteističko uvjerenje i da ono nema osnovi u islamu i oni koji su zagovarali ovo uvjerenje, a pripisivali su sve islamu su od strane vrhunskih učenjaka proglašeni odmetnicima od islama. Kao što su bili Ibn Arabi, kao što je bio Ibn Sadain, kao što je bio Ibn Farid i drugi. Ona ko zagovara Znači, vahdetul vujud, panteizam, izlazi iz islama. Osim ukoliko ne zna detalje ovoga, pa se nad njim nije uspostavio dokaz, odnosno argument, a pripisuje se islamu, odnosno pripisuje se sredbenicima kible. Potom, drugi način njihovog približavanja Allah subhanahu wa ta'ala je sljedeći način jeste da se približavaju ostavljanjem onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio od hrane i pića. To jeste kako mi čistimo svoju dušu tako što ćemo ostaviti ono što nam je dozvoljeno. Ono što nam je dozvoljeno. Pa često ostavljaju, to se posebno dešavalo u prijašnjim Nije toliko da nas izražaju Kao u doba imama al i ostalih sufija, odnosno sredbenih poslanica. To se dešava, da su ljudi jednostavno dolazili na stepen posebnog istosništva, odnosno monaštva, što je u islamu zabravno. La rehbanijete fil islam, kaže Musanik ne da wa sallam, reda monaštva u islamu. Monaštva u smislu da čovjek ostavi brak i da ostavi želju, to jeste da uđe u celibat. Pa kaže, neću se ženiti, da bi se više tako profilirao svojom dušom i da bi bilo bliži Bogu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَهْبَانِيَةً إِبْتَدَعُوهَا I oni su, kaže, monaštvo izmislili. Mi ih, odnosno mi njima nismo propisali to monaštvo. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, تَنَاكِحُ تَنَاشَلُ Vi se ženite, pa ćete imati svoje potomke, vi ćete prodržavati na takav način svoju ljudsku vrstu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nikah u sunneti." Nikah, brak je od mula sunneta. Ako ko ostavi brak i ko ostavi moj sunnet, on nije od mene. On nije od mene. Jeste, nije u potpunosti usaglasio svoja djela sa sunnetom poslanika alejhi wa sallam. Zatim, hadis koji svi gotovo poznaju. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednog dana rekao: "Wa fi bud'i ehadikum sadaka. Kada prilazite svojim suprograma, spolni odnos imate, imate za to nagradu. Pa su se ashabi malo postidili. Jedan je upitao, Allahu poslaniće, zar kada neko udovoljava svojoj strasti, prilazi svojoj ženi, zato ima nagradu. To je strah Allahov poslanića. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavlja drugo logično pitanje. A šta mislite kada bi upraznio i udovoljio svojoj strasti na zabranjen način? To jeste bluda. Da li bi bio zato kažnjen i da li bi zato snosio teret? Pa rekao se Allahu svakako onda kaže, kada neko to uradi na dobar način, to jeste kada je u braku, onda zato ima nagradu. Zato ima nagradu. To je znači ranganije, odnosno ono što to je u Oni su prihvatili djelomično i u potpunosti neke od ovih svjetonazora. A ti su svjetonazori uglavnom dolaze od Hindusa i dolaze uglavnom od kršćana, odnosno njihovih monaha. Potom, primjetno je, također, i postoji razlika <clears throat> i razilaženje među učenjacima odakle dolazi riječ sufizam. Neki kažu da je to riječ Sofija, što znači ljubav prema mudrosti, Sofija. Neki kažu da je to sus, da je to buna. Kada već govorimo o buni, sljedeći tešavufa, većina njih smatra da ova riječ dolazi upravo od buni, zato što je oblačenje bunene odjeće jedan vid isposništva i prikazivanja pred ljudima da su askete. Poznato je da poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je oblačio bunenu odjeću, ali je oblačio i tamočnu i oblačio je različite vrste tkanina. Tako da se ne može reći da je samo nosio bunenu odjeću. U savremenom dobu e, ta bunena odjeća malo drugačije izgleda, prije je izgledala e, mnogo siromašniju, odnosno danas, danas se oblače zelene prsluci sa, znači on su uglavnom vuneni. oblače se kape koji su buneni i tako dalje. Znači, prikazuje se da su određeni ljudi od Ehmed Tesaufa, odnosno Sredenika sredbenika Tesaufa, odnosno Sredenika. Poznato je također za poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je jedan put obukao, kao što se navodi u Bosna Hadisu, punenu odjeću, pa se ta punena odjeća malo čula, odnosno imala je neugodan miris, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odbacio tu punenu odjeću. Vi znate da se a, muna hlača ili kostit koža mhm. može čuti i da može imati neugodan miris. Poznato znači poslanik sa Allahom i da je jednom prilikom odbacio takvu odjeću. Zatim, još jedna od stvari koja se može naći jeste da postoji određeni ciljevi dolaska i protiviranje duše. To jeste dolaska do toga vrhunca. Ehli sunnet, sredin sunneta imaju svoj cilj, krajnji, a i ehli tesavuf, sredin tesavufa imaju svoj krajnji cilj. Dolaska do svoga vrhunca. Na koji način? Krajnji cilj, kao što smo rekli, kod širika sunneta jeste da se ostvari i realizira potpuno robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Potpuno obožavanje Allah subhanahu wa ta'ala, tako da u tom robovanju ne bude nikakvih manjkavosti. Da čovjek doživi vrhunac, da doživi ushićenje, kao što je navedeno u hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi koji prenosi da Allah subhanahu wa ta'ala da se čovjek ne može reći tražimo Allah subhanahu wa ta'ala približiti osim onim što mu je on naredio po pa zatim na filama i na takav način je Allah subhanahu wa ta'ala Mi kažemo da to, taj vrhunac i taj vrhunac se ne može prijeći. Nema drugog vrhunca iznad tog vrhunca. Međutim, kod sredenika Saufa postoji nekoliko tih vrhunaca profiliranja duše. Znači u osnovi profiliranje duši nije isto kod jedne i druge skupine. A također ne ishodi, odnosno rezultati i vrhunač ili vrhunači do koji se želi doći nisu isti. Rekli smo sve to je mislimo. Rezeti šaufa, prvo do čega se dolazi prvi vrhunač, prvi psi, jeste el mukašefe ili keš, otkrovenje. Da čovjek doživi otkrovenje. Kaže imam al prije nego što se pokajao, a poznato je da se pokajao, i da je umro sa knjigom al na svojim pršima u rodnom gradu Tulsu, nakon što je ostavio najprije filozofiju, pa je onda ostavio tešav i povratio se Ehlusu na Kaže imam al prije znači nego što se pokajao, da čovjek ovim profiliranjem dostiže jedan vrhunac, a to je keš. Doživljava provinjenje, pa kaže, putem toga otkrovenja vidi kako je Melek donosio objavu vjerovjesnicima. Kako im je ta objava dostavljena. I vidi, znači, ono što je za ljude nevidljivi svijet. Za ljude ono što je metafizika, kako kažu. Znači, čovjek vidi više nego što može vidi običan čovjek, običan musliman koji se nije popio na ta stepen kešpa kako ga oni zagovaraju. Drugi cilj profiliranja duše od samih je tešavusa jeste kada ilmu ledni. Znanje koje se naziva ledunsko znanje. Ledunsko znanje. Kako je to znanje? Možda mnogi prvi To je znanje koje se kaže dobiva direktno od Allah subhanahu wa ta'ala. Vjerovjesnici i poslanici su bili posrednici između znači ljudi i gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah subhanahu wa ta'ala poslao mnoge poslanike, između ostalog poslao je Musa, ali i sve koji je knjigu, samome svome narodu, i pojasnio znači, propise, pojasnio prosvjetlost i uputu, kako je rečeno. Međutim, kod sredbenika tešavstva kažu postoji ilham, a to je nadahnuće, putem nadahnuća dobivaju to znanje direktno od Allaha subhanahu wa ta'ala. Naravno, zašto nema uporišta. To nema uporišta ni u Allahom knjizi poslanika, ali poslanika i sunetu I time se želi reći da je to znanje na većem stepenu nego što je znanje koje se dobiva od poslanika i vjerovjesnika. I za ovo uzmem jedan svoj neispravni dokaz. Naime, u suri Al-Kahf, a svi čitamo suri Al-Kahf, postoji jedan ili priča o Musa a.s. i Hiru a.s. Kada je Musa a.s. rekao da nema znanijeg čovjeka od njega. I onda priča ide Allah subhanahu ta'ala šalje Musa a.s. da nađe najznanijeg čovjeka. I on putem rasti povoda i uzroka dolazi do Hidra a.s. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَآتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا I mi smo njemu od nas min ledunna dali znanje. I to je to znanje koje god nazivaju ilmu ledni. To je znanje koje se dobiva direktno od Allah subhanahu wa ta'ala prema njihovim tvrdnjama. Treba onome kako on tvrde da postoji znanje koje se dobiva direktno od vas subhanahu wa za razliku od znanja koje su dobivali poslanici i vjerovjesnici koje je prenešeno običnim ljudima. Čet, treći e, čin ili vrhunac profiliranja rušnje kod sredbenika tešaufa jeste da dođe do izbjegavanja teklifa, odnosno zaduženja. Kada čovjek znači dođe do određenog stepena, kada isprofilira svoju dušu, kada uči određene djetove, kada se posvijeti učenje ovih riječi Allah, Allah, hu, hu, la, Hu, illa, hu, i tako dalje. I kada to godinama uporno nastoji da stekne, da stekne taj stepen, onda kažu, kada dođe na izvjesnu stepenicu, koji određuje naravno šejih, onda sa čovjeka spada dužnost, čovjek nije više dužan, nego da, naravno što je neispravno. Navodimo znači samo primjer da bi ukazali i da bi se razjasnilo ispravni put od neispravnog puta. Jer često se ponavlja i govori al ilmu neznih. Ono, kažete. I ljudi bivaju odmavljeni time. Misle da je to nekakav vrhunac i vlade. U stvari je Vrhunac i vlade, kao što smo rekli, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala zavoli svoga roba i da čovjek na ovom svijetu čini samo dobro. Da dobro bude u njegovim očima, i u njegovim rukama, i u njegovim slugu, i u njegovim nogama. Se u potpunosti bude predan Allah subhanahu wa ta'ala i da bude čovjek iz kojeg će uvijek izvirati, izvirati dobro. Zatim, četvrti vrhunac do kojeg se dolazi kod sljedevnika tesalstva putem njihovog profiliranja duši jeste Arsena fila. I ovo je možda najopasnije. A to je utapanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno, da se čovjek sjedi sa Allahom subhanahu wa ta'ala i da postane jednog da uđe u Allahu subhanahu wa ta'ala riječi. Neka je Allah subhanahu wa ta'ala to da uzvišen, neka je Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen od onoga što govori, od onoga što oni Jeste da se čovjekova bit i egzistencija, kako kažu, spoji sa Božijim, Božijom biti i njegovom egzistencijom. I tako se jedno udrugo utopija. Na takav način, u takvim okolnostima sa čovjeka spadaju ove islamske dužnosti čovjek sa stepena šerijata prelazi na stepen hakika, na stepen stvarnosti. Kada dođe na taj stepen, onda prema njihovim sudjama sa njega spadaju zaduženja, i islama. Naravno smo tretirali ovu temu iz nekoliko razloga. Jedan od tih razloga jeste što se u posljednje vrijeme uvelike protura da su ehlu tešavusa, sredbenici tešavusa, sufije, oni koji su istinski spoznali šta je Dunbahaj, koji su istinski spoznali šta je to dola, koji su istinski spoznali kako doći do Allah subhanahu wa ta'ala, kako doći do poslanika alaih sallatu wasalam, kako steći ljubav od Allah subhanahu wa ta'ala i poslanika alaih sallatu wasalam i naravno kroz sve ove tačke ili kroz sve ove ciljeve koje su oni postavili. Mi smo dostavili, mi smo rekli, ono što je Allah u knjiži sunnetu svoj sallallahu alaihi wa sallam, to smo dužni slijediti. Za nas postoji samo Allahov šarijat, Allahov vjerozakon, i za to vjerozakona za nas ne postoji Čovjek se može uspinjati duhom, može se približavati Allahu subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala zna gdje su granice toga. Ali da donosimo nekakve tvrdnje, da zagovaramo nešto što nema u Allahove knjezi i sunnetu poslanika sallallahu alejhi što sellem. Trebamo biti najbolji od toga. Neka nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam dadne razvoj i tost u našim postupcima. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam pokaže šta je to srednji put. Hvala što je da vana. Hvala što je da vana.